Milovaní bratia a sestry, v dnešním evangeliu slyšíme, ako pán Ježíš vyhání zlého ducha z človeka, ktorý byl nebezpečný. Protože ubližoval nejenom sobie, ale ohrožoval aj ostatní lidi. Proč to bylo tak? Protože ten zlý duch nebyl jenom jeden, Bylo jich několika. Bylo jich tam asi hodně, když tolik vepřů se zroutilo do moře. Pán Ježiš má moc nad zlém, Pán Ježiš dokáže zlo vyhánět, zlo přemáhat. Jenom co je důležité, je náš lidský postoj k tomu všemu. Ti lidi, kteří to slyšeli, ti lidi, kteří tam byli, ti lidi, kteří tam ani někteří nebyli, ani to neslyšeli, se začali hrozně bát. Protože člověk, který dlouhá léta ubližoval jiným, aj sobě, vykřikoval, dělal možná nějaké rozbroje, teďkom seděl při Ježíšovi jako beránek. Oni se asi v duchu ptali, jak to je možné. Že v jedným okamihu Ježíš promění člověka ze špatného na dobrýho. Ježíš to dělá kvůli tomu, že on opravdu vidí bídu člověka. On videl, že ten posedlý sa mnoha leta trápil. Že tí, to zlo, tí zlí duchové ho opravdu mieli ve svých rukách až tak, že ním úplne manipulovali. Že úplne delali s ním, co chteli. A preto je, sa Ježiš nad ním smilováva a posiela zlí duchové príč. Jenom tí ostatní reagujú na tú situáciu se strachem, protože se bojí. Bojí se toho, že náhodou Ježíš není přátelem zla, když porúčí zlému. A proto ten strach je takový veľký, že oni ho prosí, ať odchází raději pryč. Ať jde pryč od nich, protože oni chtějí mít už teďkom svůj pokoj svůj klid. Ježíš neláme lidský charakter a lidské rozhodnutí přes koleno. Ježíš stává svůj vztah s Bohem na dobrovolnosti. A proto je pro nás, milovaní bratři a sestry, je to dnešní den takové hezké pozvání k tomu, abychom se usilovali Ježiše poslúchať, Ježiše vidieť a žásnuť nad tým všem, co On dokáže udelať. A co je dôležité, je to, abychom sa Ježiše nebáli. Pretože On nám nikdy neublíži. Spíše naopak. Když ho budeme poslouchat, když budeme sa na něj dívat, když budeme ho přijímat, tego nám pomůže přemáhat všechno zlo. Amen.